Apirilak hogeita bederatzi gabur aste azkena da eta uberrion albistegia duzu eberriozar eh, irratiaren albiste mankezuna ze titularrarekin irekiko dugu aurko albistegea, Xabi. Ba, garazi, espartze eta dermioan jasotako eraildako pertsonen gorpuei buruz ez tabaidatuko da oiko bilkuran. Espartzetan egindako gorputz fusilatuen prospekzio eta eksumazioen inguruan, nabai eta bilduk aurkezturiko mozioa ez da gaur ospatuko den udal batzan, hausia ez da ez tabaidara eramango den mozio bakarra izango, etorkinen mediterraneoko naufragioi buruz arituko dira, zinegotziak izkierda ezkerra udal taldeak aurkeztutako mozioa bultzaturik eta baita eraso homofoboen inguruan peseneren eskariaz hauek gaitzesteko. Oiko bilkura gaur hilabeteko azken aste azkenarekin uspatuko da atxialdeko seiterdietan. Udal batza zuzen zuzenean jarraitu alko duzue eguzkiplaza.net edo berriozar.es web horri aldetan. Arti berrik berri goitiren utzikeria salatu du. Artiberreko bizilagunek berriozar eta berriogoitiko e, inguru mugakidean obra ondakin eta zaurren isuria salatu dute Nafarroako arartekoan isuria berriogoitiren eskukoa ezanik Jose Maria Erixarri bertako alkateak askotan garbitzen ez dengune bat dela itortu behar izan du. Ala ere epe motzean zonaldea garbi dadina agindua luzatu du. garbiketa eta lanak asirik Artiberreko bizilagunak ez dira kontent geratu euren ustetan zikintasuna nabaria baita oraindik. Raul Maeza berriozarko udalean irigintzako zinegutzia artiberriko hainbat bizilagunekin elkartu da, arazoekin interesatu eta laguntza ematearen. Nepaleko lurrikarak milaka hildako utxi ditu eta oraindik pobrezia handiagoa ere. Richard eskalan norturiko zazpi, koma zortzi graduko lurrikarak larun batetik milaka hildako utzi ditu Nepalen eta lurraldeko pobrezia areagotu du ere. Lurrikararen unean Katmanjun aurkitzen ziren zortzi berri zertarrak Indian aurkitzen dira orain Nafarrora ekarriko dien egazkinaren esperoan bestetik berri uzarko dalak irumila euro bideratuko ditu Nepalera. Hala, adosu zen eren egun bozera maile bat zordean. Guztira kooperazio horrekontu institutik iru mila euro Nepalera bideratuko dira bertan suertaturiko lurrikarak jeragendako minak laguntzeko. Nepalen lanen aurkitzen diren hainbat erakundek eskaturiko laguntzari erantzunez udalari elkartasun keinua jaiosa dio. Eskaladaz diarduz irekiko dugu kirolen atala Euskadiko eskalada txapelketan Andrea Degoñik lehen postuarekin egitea lortu baitu. Espainiako txapelketan, irugarren, Nafarrakoan txapeldun hainbatetan, eta orain ere Euskadikoan Andrea Degoinik garaile tituluak eskuratzen asida eta ez dakigu noiz bukatuko duen bere bolada onarekin ala jarrai dezala luzaroan xabi. Pasaden asteuruan aretsa oletan jokaturiko Euskadiko eskalada txapelketan irabazizuen azken txapela Andreak suf kategorian lehiatzen ari zela. Zorionak, Andrea. Eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain zer dio gaurko iragarpenak garazi. Zerua tarteka odeitzu egongo dela dio gaurko iragarpenak Xabi erdi mailako odeiak eta goi odeiak nagusi izango direlarik, noiz benka euri txikia egingo du. Iparraldeko aez zebiliko da, arratsaldean are biziago eta temperatura maksimoak gaur gutxi igoko dira. hau da guztia gaurko albistegiari daukionez informazio gehiago datu zen orduetan berriozar irratiaren sintonian FMko eun puntu zortzean edo orduero interneten eguzkiplaza.neten. Música